Miki Miang Paya eta Selin Markovitsi Parisetik etorri abokatuak dira eta algarrekin, bortizkeria jasaiten duten emazten eskuetan, justiziak eskaintzen dituen tresna guziak eman nahi izan dituzte liburu batetan. Aste izuntan goizuntan, publikoa nitzaren aintzinean aurkezu dute haien lana eta galdera zehatzei erantzun. Bikotean gertatzen den violentzia aipatu dute gehien bat eta emazteek duten lehen bat baliabidea emaiten digu Céline Markovitchik. Principalement alors pour les, toutes les femmes victimes de violences et toutes les armes pénales qui sont à leur disposition, mais l'arme essentielle et fondamentale reste le dépôt de plainte parce que comme on le disait, c'est l'action euh, judiciaire euh, dépend du dépôt de plainte. Emazten babeserako ordonantzia, pertsona bortitzaren urrunketa, hainbat neurri eskatzen alditu familien epaileak emazteen gerizarako. baina justiziak baditu oraino utxak, hauen artean babesaren luzak eta eza kasu batzuetan, mi Kim Yang Paya abokatuak erraiten digun bezala. L'ordonnance de protection permet l'éloignement du, conjoint violent du domicile conjugal, mais dans un délai maximum de six mois. On ne peut pas être prolongé si la femme euh, n'est pas mariée et n'a pas d'enfant. Donc on a un vrai vide juridique pour les couples euh, non mariés et qui n'ont pas d'enfants iduriko Ça devrait toucher la sphère publique, effectivement, ça concerne un phénomène de société. Ce sujet des femmes victimes de violences est trop longtemps resté un sujet tabou. Et c'est la raison pour laquelle il y avait eu euh, une prise de conscience tardive des pouvoirs publics. Et non, aujourd'hui, ça doit euh, concerner toute la sphère publique. Aste informazio eta edo antolatuak dira, Baiona Angelu Dona Paule eta